شهيدا مطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيدا مطواه الثرى وحيدا فريدا أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا فاصنع اليوم من شموع صاحي يبعث النور في جبين الصباح يبعث النور في جبين الصباح وادم راية الشهادات تعلو قد أظلت سماءنا بوشاح وادمي راية الشهادات تعلو قد أظلت سماءنا بوشاح سوف يطوي الطغاة في كل ساح سما النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي سروح المعالي قد سما النسر فوق شم الجبال ومضى البغي في الظلام كمادا واجه البغي فوق حد النصال وإذا البغي فوق حد النصال بلغ الموت والردى لا يبالي بلظى الموت والردى لا يبالي أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الله حسن الثبات أنا لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين Draga braćo i cijenjene sestre u islamu, nakon zahvale Allahu Đalešanuhu, salavata i selama na poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, najbolje jeli, biće koje je postojalo, alhamdulillahi, njegovu časnu porodicu ashabe. Želim da vam zaželim dobrodošlicu, kao i uvijek, i naravno da vas pozdravim jeli, džennetskim pozdravom selama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaže Allah Đelešanuhu u Kur'anil Kerimu, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون doista su pravi vjernici oni koji kada se Allah Đalešanu uspomene njihova srca se strahom ispune a kada im se ajeti njegovi kazuju subhanallah, to im povećava vjerovanje, vjerovanje u Allaha Đalešanohu. I na svoga gospodara se oslanjaju. Draga braćo i cijene sestu Islana, nemojmo dozvoliti da predavanja, <laughs> pogotovo ovakva predavanja, na ovakvom Mubarak mjestu, ovako je prelijepoj džami, džami princa Abdullaha, prođe nam eto tek tako i da sva ta predavanja koja mi organiziramo u druženju Oaza bude sami sebi svrha. Iskoristimo ova predavanja. Iskoristimo ova predavanja u smislu baš subhanallah povećavanja toga imana. Imana svoga vjerovanja u Allaha Đalešanuhu. A to nam i Allah Đalešanuhu poručuje. Allah Đalešanuhu kaže kaže ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وما نزل من الحق A zar nije vrijeme, Allah Đelešanu to govori svima nama, u Koranu, a zar nije vrijeme da se vjernicima, subhanallah, srca smiri, srca smekšaju, kada se Allah i istina koja vam se jeli, objavlje, kazuje. Zato iskoristimo zaista ova predavanja, iskoristimo za smršavanje svojih srca, iskoristimo na posjećanje na Allaha Đelešanu, a doista ova predavanja to vam pružaju. Jedno od tih predavanja jeste i ovo večerašnje, koje će održati svima nama, a sigurno 90% nama ovdje, alhamdulillahi, poznati predavač Daija dugogodišnji naš daja u Tuzli. Kad kažem predavač, mogu reći slobodno umjesto gost i domaćin, ali evo domaćin gost, predavač daja Arif Oruč. On će nam, ubijeđen sam u to, znači održati jedno predivno predavanje svrsesvodno na temu koju smo imali mogućnosti vidjeti na, plakati, na plakatama našim, a to je Allaho moj, kajem ti se. Allahu moj, kajem ti se. Evo, to vam ovo večerašnje predavanje nudi mogućnost, pružava mogućnost da zaista u ima Allaha Đelešanuhu, kada se Allah spomene, naša srca se smirje i da nam ovo, inša Allah, večerašnje predavanje vjerovanju Allaha Đelešanuhu poveća, a sama tema, inša Allah, vodi ka tome. Dajte da nam bude ovo korist, inša Allah, da bude na navagi dobrih dijela, inša Allah, na sudnjem danu. U tom smislu, meni samo preostaje da naše dugogodišnjeg raju ovdje u Tuzli sigurno više od deceniju koji je sigurno, isku, sigurno iskusan daija alhamdulillahi u ovoj našoj lijepoj Tuzli prepustim njemu riječ a zbog čijeg smo se jeli večeras predavanje i okupirati.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 O Allahovi robovi, ovi koji ste rekli La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, Allah je rešan u ovom proučenom ajetu, ajetu sure Tahrim, zabranjena, nam kaže i naređuje, o vi koji vjerujete, o vi koji ste rekli la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, tubu ilallah. Pokaj se Allahu Đelešanu, pokajte se Allahu Đelešanu iskrenom taubom pokajanjem. Zatim će vaš gospodar preći preko vaših svih rđavih postupaka, svih grija i uvest će vas u dženevske bašte kroz koje će rijeke teći. Toga dana, to je sudnji dan, Allah Jelešanuhu neće ostaviti na cjedilu vjerovjesnika, ali se nam, niti one koji su sa njim vjerovali. Subhanallah. Njihovo svjetlo, će biti iz prijeda i sa desne strane i govorit će gospodaru naš upotpuni naše svjetlo i oprosti nam jer ti si kadar da to učiniš subhanallah kako je ovaj ajet prelijep zato večeras u ovo lavoj kući u kući koju gospodar svi svjetova ili kuća mesađe de Allah, Allahovi kuća, gdje Allah Jeršanu najviše voli ta mjesta. Prvo sebi govorim, pa zatim i vama, braće i sestre. Neka svako pogleda u svoje srce i neka vidi svoje grijehe. I večeras u ovoj kući, hajmo da se pokajimo Allahu Jeršanu. Svako od nas ima svojih slabosti. Svako od nas ima svojih grijeha. Nisi melek, nisi bezgrišan, nija niti Allah urobe. Enes ibn Malik prenosi da je čuo Allahovu poslanika ali salam da je kazao svaki sin Ademu je griješnik Allahu akbar a najbolji griješnici su oni koji se Allahu Đelešanu kaju puno, mnogo. Ovo predaj možemo naći kod imama i Tirmidija, hadis je Hasan Dobar. Islamski učenjaci, brate i sestro, su postavili šartove uslove da bi moja i tvoje pokajanje kod gospodara svih svjetova bilo prihvaćeno. I jedan od učenjaka, kao što imam Kurtubi, poznati jeli mu fesir, poznati učenjak, ali su od je postavio četiri šarta ili uslova da bi gospodar svih svjetova moje i tvoje pokajanje prihvatio na sudnjem danu, to je kod sebe. Prvi uslov jeste da to bude iskreno i srca. Drugi uslov jeste da čovjek se pokaje potpuno za taj grijeh koji činio. To jest da se momentalno klone toga grijeha. Treći uslov jeste jaka odluka da se više nikada tome grijehu neće vratiti. Subhanallah. Jaka odluka da se tome grijehu koji smo činili, a pokajali se Allahu Đerešanu, više ne vraćamo. Subhanallah. I četvrti muslim, šap koji imam, kurto bi navodi, jeste da to bude radi stida prema gospodaru svih svjetova. Ne prema ljudima, da se stidiš ljudi, što činiš, da se činiš, ne znam, nija, drugi stvar, ne. Radi gospodara i radi njegovog hatora i radi stida gospodara svih svjetova. Da se mi stidimo Allaha Đelešanu. Za one koji se budu pokajali Allahu Đelešanu, blagoli se njima. Najbolje nesuh, najbolje pokajanje, brate i sestro, jeste na večer u zadnjoj trećini noći kad gospodar svih svjetova se spušta na ovo zemaljsko nebo i gleda oni koji se kaju da im Allah žalno oprosti ulije. Klanjaš, uzmeš abdest, klanjaš dva rekata. Neka tvoja sežda bude sežda milosti, traženja Allahovog oprosta, njegove milosti, oduli malo na ono seždi. Neka osjetiš seždu u čitavom tvome tija. To je gospodar svih svjetova kome se mi klanjamo. Osjetimo Allahu bliskost. Jer Allahu rob, kao što dolazi druga predaja Allahu Rasul Ali Salama, najbližiji je Allahu i šanu na seždi. Allahu akbar. Allahu akbar. I naravno peti šart ili uslov koje islamski učenjaci postavljaju jeste traženje halala u svoga brata muslimana i muslimanke. Učinio su mu nepravdu, učinio su mu štetu, uzeo si mu imetak, uzakvirao pravo, puta, komšiluka i tako dalje i tako dalje. Traži, brate i sestro, od halala, od tih ljudi, jer da ne bi na sudnjem dan naša dobra djela išla tim ili tom čovjeku. Allah je nešanuhu u poznatoj suri, u suri Mulk, vlast, subhanallah, govori nam u 11. u 12. ajetu pa kaže inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir A oni ili onima koji se gospodara svoga budu vojali u osami kad su sami sa Allahom Đelešanu ne vidite nijedan niko, niko od stvorenja ni ljudi ni životinja samo Allah Đelešanu te vidi kaže gospodar svih svjetova njima pripada oprost i velika nagrada oni Allahov robe nemoj da tišti te bol i tuga. Okreni svoje srce Allahu Đenešanuhu. Reci Allahu Đenešanuhu šta te boli, šta te muči, što si očajan, što si tužan. Allahu spantala se obrati, pa on je gospodar svih svjetova, on je naš rab. Kome ćemo se svi vratiti? Ja su u njem dan. Jedno od najvećih i na početku ovog predavanja ono što i tekako muslimani trebaju se kajati Allahu moj, ja se kajem tebi jeste što danas muslimani malo čine dovod za drugog muslimana pogledamo slučaj Palestine muslimana u Palestini pogledamo slučaj Sirije Iraka i ostalih muslimanskih zemalja ja pitam sebe prvom a zatim tebe, brate i sestro, koliko si minuta, sekundi, ne sati, potrošio u dovi Allahu Jerešanu da pomojni muslimani kada su potrebni Allahove pomoći. Slabo, brate i sestro. Nekakav nas je gaflet nemar ufatio da nas Allah izliječi nemar veliki, trka za dunjalukom, trčimo o, i na kraju, subhanallah, zaborimo sami sebe nekada. Ali gospodar, svi svjetova ne zaboravlja nas, alhamdulillah, jer smo u vjeri u islamu, u la ilaha illallah, muhammadu rasulullah. Pa nam dadne malo iskušenja, pa nas trzni gospodar, trzni nas, vrati se Allahu robe islamu, vrati se vjeri, vrati se dinu, vrati se dovi, vrati se pokajanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato ćemo vidjeti, subhanallah, da Allah je lišanu u suri Nur, svjetlo, poziva nas, sve muslimane, pa kaže وَتُوبُوا إِنَ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُمْ Svi se Allahu pokajte, o vjernici. Allahu akbar. Pogledajte prelijepog ajeta. Pogledajte Allahovog poziva u Kur'anu. Pokaj se Allahu robe nemoj šteliti svojih suza, nemoj šteliti, nemoj da se kriješ. I govoriš, Allah moj, ja se ne mogu pokajati, ja ne mogu taj grijeh ostaviti, moraš, subhanallah, i moraš. Jer traži to gospodar, svi će to od tebe. Ovi koji vjerujete, pokajte se svi Allahu. Allahu Đelešanu, da biste postigli ono što želite. Draga moja braćo, sine, sestre, veliko pitanje, prvo u sebi sam stalno postavljan, svaki danom. Allahu robe, arife, šta je tvoj cilj na Dunjaluku? Šta je tvoj cilj na Dunjaluku? Je li džennet? Ili džahennet? Nema trećeg mjesta na sumnjem danu, na drugom brate i sestru svijetu. Nema trećeg mjesta kod gospodana svih svjetova. A, a koliko nas šeitan vara. Koliko nas šeitan vara. Svi poslanici i vjerovjesnici, vjerovjesnici ali su nam, su se Allah u Jerešanu kajali. Kajali se, brate i sestru. Kajali se mnogo gospodaru svih svjetova. Adam ali se nam, koji je naš pa otac, koji je išće nam i ženeta zbog iblisa. Iblisa. Kajao se godinama, spusti, spustao, spuštao suze gospodaru svih svjetova, ne bi mu se Allah lišanu javio i obznanio da mu je njegovo pokajanje prihvatio. Subhanallah. A jesmo mi poslanici, jesmo mi vjerovjesnici, jesam ja Adam, nisam, nisam subhanallah. Nisam na to stupnju. Allahu Resul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allahu Akbar koga je Allah Jeršan u polete, polete uzora, polete spalna čovjeka, Allahov Resula, poslanika, miljenika, ali i salam. Ima muslim, bileži hadis od Buhurere da mu salam smiluje, da je čuo Resula, ali i da je rekao, tako mi je Allaha. A, polete, zakljete. Kune se Resul, ali i salam, Allahom, ashabima i svim muslimani muslimankama. Ja se više Allahu kajem dnevno, više od 70 puta u toku dana. E, a u drugoj predaji kaže stotinu puta. E, ja sam u toku pripreme predavanja kazao Allahu moj, pa gdje sam ja tu? Pa onda računaš, brojiš, koliko se na nas puta iskreno se Allahu pokajao. Koliko sam se pokajao ja? Ja. Allahu djelešanu. Jesam došao do 70 broja. Stotinu puta. Slabo. Slabo, brate i sestre. A naš uzor je došao, brate i sestre. Allahu djelešanu. Kako ga je Allah djelešanu odgojio? Subhanallah u tolikim iskušenjima od kada je Allah Jelšanum ama od kada je se rodio Resul Ali Salam bio je na iskušenjima brate i sestru kada je dobio objev u 40. godini narod protiv njega neće da ostavi ekipove neće da ostavi obožavanje mimo Allah spatala božanstva pa mora činiti hijđru ashabi, ashabike ginu radi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Prva šehid jeste žen, še, žena šehid, ne muškarac u islamu. Pogledajte vrijednosti žene i supruge, koji je Allah je šanuhu i dao islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I sestro poštovana, i brate svenjeni, ti koji su oženjen. Kada vidiš nedostatak oko svoga muža, ama reci mu, reci mu Allahu robe to što činiš nije dobro brate ti ko imaš suprugu vidiš nedostatak na lijep način joj se obrati radi gospodara svih svjetova da ne bi propadali brakovi danas je aktuelno i kod muslimana i nemuslimana da malo ima uspješnih brakova. Šta je uspješan brak? Uspješan brak je sretan brak. Uspješan brak je brak poštenja, časti, ugleda, poštivanja. Malo toga imamo, braćo, braćo i sestri. A između ostalog razlog je tome jeste što mi kao muslimani nekajemo se gospodaru svih svjetova dovoljno. Prelijep slučaj koji ćemo navesti, slučaj jednog vjerovjesnika i poslanika, ali su nam, Nuh alaih salam Subhano Mnogo ili često mi dolaze ljudi žale se na razno razne probleme ima problem u porodici danas vidimo da se poljoprivnici žale jeli, zato što je bila suša pa treba pomoći naravno država s druge strane vidimo jeli, da pojedini brakovi nemaju poroda s treće strane vidimo da Allah Jelešanuhu daje putem suše i da ono što čovjek stavi u zemlji, u zemlju ne, ne, daje, plo, ne daje plodove i tako dalje, tako dalje. Nuh ali se nam isto je to imao kod svog naroda, brate i sestri. Isti slučajevi, suše, nepogode, velaja, e, nemaju poroda, e, nemaju rijeka, presušile rijeke, subhanallah. I ono što je bilo malo vode, šta kada je Nuh ali se nam svom narodu, koji je pozivao 950 godina. Ne samo pozivao, brate, 950 godina, ono, ali ono sahat vremena u 26 sata i to je to. Ne. Ne. Kada Allah je šanu, kale rabbi, inni dautu qavmi lejlem wa nahara. Kazao je Nuh, ali sanam, gospodinu moj, ja svoj narod pozivam i dan i noć. Allahu akbar. 24 sata Nuh ali salam poziva svoj narod u la ilaha illallah, da je jedna gospodar Allah je šanuhu. I kada je vidio Nuh ali salam, da narod se odmiče, odlazi od njega, kaže mu, kaže im Nuh alaih salam, فقلت استغفروا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا سبحان الله قال نوح عليه السلام i govorio im je tražite gospodara svoga oprosta jer on doista mnogo prašta. Mi kao muslimani, kao narod, trebamo tražiti ovog naroda zbog suše, zbog nepogoda da traže od Allaha oprosta. Zbog čega? U drugim ajitima Nuh ali se nam govori on će vam kišu obilnu slati. Allah. Eto, nema suše. Allahu Đelešanu se pokajati i mi, hvala Allahu Đelešanu, nemamo suše. Ne samo to, i pomoće vas imanjima i sinovima i daće vam bašće i rijeke će vam dati i Allah Ješanu kaže Nuh A.S. kaže šta vam je šta vam je zašto se Allahove silje ne bojite da se ne bojite Allah Ješanu da se ne bojite sudnjeg dana kad stane pred gospodara svih svjetova Allah Ješanu koliko gospodar Allah Jelšanu voli one koje se kaju, vidimo iz njegovi lijepi imena iz ustana. Allah Jelšanu u onim poznatim imenima i svojstvima koje islamski učenjaci izvukli iz Kur'ana i Sunneta, jesu 99. I od tih 99, pet Allah Jelšanu lijepi imena imamo, jeli, koji se odnose direktno na one koji se kaju. Jedno njegovih imena jeste At-Tawwab onaj koji puno prima pokajanje. Ne malo, puno. Drugo ime jeste El-Afu, onaj koji prašta. El-Gafar, sve praštajuši. Gafilu Dembi, onaj koji prašta grijehe. Kabilu Taubi, onaj koji prima pokajanje. To je Allah djelšanu na gospoda. To je Allah djelšanu na gospoda. On voli, da nje, on voli da njegovi robovi njega mole, dove Allah, Allahu moj, kajem ti se. Bila sam mlada, bio sam mlad, bio sam nezreo, učinio sam taj grijeh. Kajem ti se, neću više se vratiti u me grijeh. A imamo toga pri sebi. Svima nama poznata sura, jeli? koju često učimo, jeli, sura Nasr, pobjeda, subhanallah. Ali malo ko od nas zna objašnjenje ili razlog, povod objave ove sure. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله فاجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا u ime Laha svojilostnog milostivog, kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i kada vidiš kako ljudi u skupinama u Allahu vjeru ulaze, ti slavi i veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i moli ga da ti oprosti. Allahu akbar. Allah je lišanu kare i sura i salam, moli ga da ti oprosti Muhammedu. Jer doista on je taj koji prima pokajanje. Pomod ove sure, brate i sestro, ili sama objava jesi desila se na mini. Pri oprasnom hađu Allahu Rasula ali salama, kada je preko sto hiljada muslimana povikao svjedočite li da sam vam obznanio, da sam vam premio istinu. Allahu robe, ti koji kažeš la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, hoćemo li imati dokaz na sunjem dana, kažeš Allahu moj, ja sam prenosio istinu tvoju. Onima, mome komši, mome prijatelju, mome saputniku, onome koji je samo u mojoj kući. Na najljepši način, kako je radio to činio Allaho poslanik Ali Sadam. I ova sura, kao što kada Ibni Abbas i ostali učenjaci, spuštena je povodom Hanala, obzdane blizine smrti Rasula Ali Sadam. Allah je rešanuhu ovom surom je Resul Ali Salama obavijestio da mu se prima ta smrt. Svahana. U prelijepom omješnjenu ove suri i Nikesir, poznati učenjak Mustafesir, tumač Kur'ana, je kazao Ovo je nagomješ, nagomještaj smrti Allahov poslanika Ali Salama i ovu suru treba shvatiti u sljedećem značenju. Pa kaže Ibn Kathir, znaj da kad oslobodiš Meku, svoj rodni kraj iz kojeg si prijedno protjeran i vidiš ljude kako skupinama u Allahu vjeru ulaze sa ovim svijetom za tebe završeno o Muhammede. Sa ovim svijetom je Zato se pripremaj za odlazak sa njega. Onaj svijet za tebe je zaista bolji od ovog. Tvoj gospodar će dati pa ćeš zadovoljan biti. Tvoj gospodar će dati pa ćeš zadovoljan biti. Allahu akbar. Allahu naš. Molimo te da budeš i sa nama zadovoljan. Allahume, amin. Vjernik i vjernica, oni koji se slabo kraju ili nikako, neka znaju da samo najviše sebi čine štetu. Allah je šanom suri Hođurat kaže u dijelu, posljednje, jednom dijelu ajeta na kraju, jel? pa kaže وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ A onaj ko se ne pokaje, dojica sam sebi čini nepravdu. Subhanu. Onaj koji se ne pokaje za svoje grijehe, za ono što je učinio ili činila, sam sebi činiš nepravdu. I ja, brate, i ti, sestra, cijenim. Musliman, vjernik, ne smije biti da ne razgovara svojim bratom muslimanom. Musliman, vjernik, neka se Allahu kaje ako čini kavgu i nepravde prema muslimanima ili unutra muslimanske zajednice. Musliman vjernik treba da ošti svoje srce, svoje razmišljanje, svoj vid, svoj sluh. A tako učinit ćemo, tako što ćemo brisati one tačke grijeha, kao što dolazi predaj Resulani sa nama, tako što ćemo se kajati gospodaru svih svjetova. Subhanallah. Ona kreda, to jest spužva koja briše one taške sa našeg srca, ono, one grehe koje smo činili, doista, brate i sestro, tako je jednostavna, tako umiljata, tako draga gospodaru svih svjetova, da sam kažeš, Allah moj, kajem ti se. Ili, estahfirullah, estahfirullah, estahfirullah. Dragi Allah moj, koliko smo griješni. Ali ti si milostivi, samilostni. Ti zna da mi tebe volimo i želimo tvoju bliskost u djennetu. Pa te molimo da budemo takvi. Allahume, amin. Kazao je Ebu Bakr al-Masiti da mu se Allah smiluje. U svemu je dobro pričekati osim u tri stvari. Kada nastupi namaz, kada se krene sa dženazom, pa da se ukopa med. I treća stvar, kada se učini grijeh, da ona zatreši od Allaha pokajanje. Da treba požuriti. Subhanallah. Šta je to prava tauba? Šta je to pravo pokajanje? Subhanallah. Mnogo sam tražio uh, literaturama jeli, o taubi pokajanju. Šta je to? Ili kako bi sročili jednu definiciju šta je to pravo pokajanje tauba? Na to sam našao govor Hasan ibn Basrije, da mu se Allah smiluje. Pa on je kazao, subhanallah, prava tauba je da mrziš grijeh kao što si ga nekad volio. Subhanallah. Prava tauba je da mrziš taj grijeh koji su činio Allah robe i ja i ti, kao što si ga nekada volio kad si ga činio. Allah akbar. Taj rob kada se tako pokaje Allahu Đelešanu, on se ne vraća tom grijehu. To je tamo nasuha. To je ona istinska, iskrena pokajanje prema gospodaru svih svjetova. Ako se čovjek, kulisica, pa hoću, neću, pa se vrniš, pa vrlo. Subhanallah. Nije to ona iskrenska, istinska, iskrena tomba. Nisi spustio suzu iz svoga srca putem očiju. Pa ti natopi mjesto tvoje sežde, tvoje ruke, kada upućuješ Allah u njerešanu pokajanje i taubu. Znači, prava tauba je da mrziš gre kao što si ga nekad volio i da uvijek moliš Allaha za oprost kad god se sjetiš toga grijeha. Subhanallah. Kad god ti šetan dođe pa ti, e, vidiš ti, znaš što je radio onaj dan? Kaže, stahfirullah. Zbog čega je stahfirullah? Jer doista, brate i sestro, Često ljudi se žale na jednu bolest, a to je očaj. Očaj, kada čovjek vrati se vjeri, ali ne spozna i ne nauči šta je to toba, pokajanje prema gospodinu svišnjama. Pa onda šetan otežava mu seždu, otežava mu islam, tako što mu govori i kaže, znadeš li ti kad si učinio taj, taj grijeh? Pa ti toliko oteža tobe i arabi. Ja da kaže, ma ne, voda ja, ne želim ja više se kajati. Napuštamo mu vjeru u islam. I preteška. Nije vjera preteška. Već je preteško nerazumijevanje i znanje ove vjere. I zato imamo umet u zajednici Allahu poslanika ali salama toliko nepravdi, toliko šteta i tako dalje koji se čine dinem muslimanske zajednice zbog samog neznanja muslimana koji nose islam nose la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah Subhanallah u ovom dijelu predavanja sam izdvojio jedno kazivanje, jednu, jednu istinsku priču pokajnika koji se vratio Allahu Jeršanu. Ali ostali, svi smo mi pokajnici. Svi oni koji su prag džamije prešli, oni su pokajnici. I svako ima, evo i ja, i ti, vrate, sad kad bi sjeo on je pored mene, e, da ispriča svoju prišu, rekli bi ljudi, braće se, a ovo je nevjerovatno. Svi imamo svoje pokanjanje, spadalo. Svi imamo svoje pokanjanje. Ali, jedan, ispričat ću slučaj, jednog notornog alkoholičara, jeli, ispijao je i dan i noć, uvijek je bio, jeli, pod alkoholom, pod pritiskom je. Šeitan ga nikad nije ostavljao. Allah je šanuhu, zamislite, iz te poroci uputio nje, nje, nje, mog prijatelja, sina njegovog, jeli, odi u medresu. Završi medresu, hvala Allahu, jer šanuhu. Postaje uzoran građanin, musliman, vjernik ovog društva. Jedne noći njegov babo je došao kasno kući pijan. Ali mi smo spavali, čuli smo da otvara vrata, je li ulazna, ušao je. A zatim on priča, taj pokajnik, je li, ušao sam u sobu i u tom bunilu, ali vidio sam na sred sobe kao da je neko bacio neko sjeno, smeće. I jedan mi viće, kada izbaci, otvori prozor i izbaci to napolje. Drugi kada nemoj slučajno to diraš. Subhanallah. Pogledajte kako se igraju s ljudima. Ali kada je opet ja sam mislim ovdje da to izbacim, otvorio prozor, subhanallah. I čim sam otvorio prozor, ja nisam znao za sebe. Tada se čovjek potpuno izgubio. Šta je se desilo? U među vremenu priča njegov sin. Čuli smo da babu izlazi napolje. Ode vani kući. Vidjeli smo da se ne vraća, ošli smo za njim. Subhanallah. Otišao je brate i sestro na stad, štale, pojate, uzelo je konopac. I kad je došla, kad je došao njegov sin i njegova majka, vidjela ga je obješeno na konopcu. Kako se trza. Trza se, umire. Da smo pretrčali, da pobudimo da pobogne svom ocu, svome babi, volim ga. Skinili smo ga sa konopca, sa vješala. I odmah smo ga jeli. Hvala Allahu, ostao je živ. Odli smo ga doktoru, u bolnicu, u ludnicu. I ono što je interesantno u svemu tom pokanjanju, jeli, taj insan je nakon dva dana otišao je svom babi, taj, jeli, brat musliman, alhamdulillah, upusti tu bolnicu, ludicu. I sjeo sam pored svog mame, naravno velika je soba, ima još ti koji su, jeli, koji, su, koji nisu u redu sa razumom. Sjeo sam pored njega i on me non stop moli, sine, potpiši da me, da, da me puste iz bolnice, iz ludice. Kad ja sam normalan. <laughs> Ne, ne, babo, vidiš ti sedam dana ovdje. Vidi kako je. Ne bi li se pokanjio, babo? Pa čovječe, mi te, mi te babo skinuli sa vješala. I sjelo sam pored njega i počeo sam, kaže, Arife, učiti suru jasi i napame. Tako mi je Allah. Svi usobi. Jedni su počeli da ruči, drugi su počeli da padaju na srižu, treći su počeli da galame, svi su se uzbudili u sobi. Oni su bolesti. Lijek za bolest je islam. Toba, pokajanje. I hvala Allah Dječanu nakon izlaska jer njegovog babe iz bolnice sad je uzoran musliman čovjek koji ide u džemat, klanja Allah Dječanu i nikada od tada se nije vratio alkohol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A pa to vam kare, svako od nas doista može ispričati svoju priču zasebno. Allah Jelešanuhu, brate i sestro, voli pokajnike. Voli oni koji se Allah Jelešanuhu kaju. Zato ima muslim bilježi predanju od Ibn Abasa, da je čuo poslanika Islama, da je rekao kada bi sin Ademov imao jednu dolinu zlata, htio bi da ima dvije. I ništa njegova usta ne može napuniti doli prašina. I dalje kada Allah u poslanih gasana, a Allah će oprostiti onome ko se pokaje. Zbarno. Znači svako onaj ko se iskreno u ime Allah je šanu pokaje gospodaru svih svjetova, Allah je šanu obećao da će mu oprostiti. Znači ako bude te umate na suha, istinska dova, Allah je šanu pokajanje, Allah je šanu obećava jeni, da će njemu, da će njemu Allah je šanu oprostiti grehe. Sada ćemo samo ukratko jeli, namesti faktori koji olakšavaju pokajanje. Koji su stvari koji će meni tebi olakšati da Allah je šanu, da se mi pokajemo Allah je šanu i da ostanemo ustane tome putu. Prva stvar jeste istinsko vjerovanje i ljubav prema milostivom Allahu je Istinsko vjerovanje i ljubav prema milostivom Allahu je Hadis koji sam našao kod imama muslima, subhanallah, je prelijep hadis, On govori kako vjernik i vjernica treba da žive između nade i straha. Sada se nadaju i da strahuju. Tako se u ovoj predaji koji prenose Buhurere da čuo poslanika ali nama da je kazao Allahu poslanika ali nama. Sledajte ove predaje da zna vjernik kakva je kod Allaha kazna ne bi se niko nadao, nadao njegovom džanetu. A da zna nevjernik a da zna nevjernik kakva je Allahova milost niko ne bi izgubio nadu u Allahu u djenešanu u djennetu znači vjernik i vjernica žene izbud nade i straha i to će nas postaći mene i tebe brate i sestro da se iskreno Allahu djenešanu pokajemo druga stvar koja će nam pomoći jeli, pri pokajanju jeste da znamo da smo mi putnici i da znamo da smo kratko na ovom svijetu i da je budući svijet blizak i blizu nama. U poznatim ajetima sure Haša, sada ćemo samo na proučiti, jeli, to je značajno u bosanskom jeziku kazati, pa kada Allah je šanu, o vjernici, Allaha se bojte i neka svako od vas pogleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer doista Allah je šanu, zna ono što vi činite. I nemojte da budete kao oni koji su zaboravili Allaha Đelešanuhu, pa Allah učinio da oni sami sebe zaborave. Dvojica su oni griješnici. Nisu isti stavnici džehennema, kad je Allah Đelešanu i stavnici dženeta, stavnici dženeta će posjeći ono što želi. Allahu akbar. Allahu naš, molimo te da naša najveća želja bude džennet, bude tvoje gledanje od tvoga premenitoga lisa u džennetu. Allahu naš, zabrani džehennemu, zabrani džehennemu da prži naša tijela, da prži naša tijela, zabrani džehennemu da moju, da našu porodicu prži džehennemska vatra. Zato Resul Ali Selam moli gospodara svih svjetova Allahumme ađerni mine harri džahennem. Gospodo moj, sačuvaj me od topline džahennema. Da štiti me, udalje me od topline džahennema. Moli Allahov Resul, Muhammed sallahu alaihi sallam, koliko mi danas često i evo večanas, koliko smo rekli, Allah moj, sačuvaj me džahennemske vatre. Dok Allahov poslanik alaihi sallam je činio mnogo. Treća stvar jeste udaljenost od grijeha, od mjesta gdje se griješi, grije, gdje se čini grije, grije, grije. I naravno, jeli, i svega onoga što posjeća na taj grije ili sam grije koji Allah Ješanu, jeli, ne voli da čine muslimani muslimani. I četvrta stvar, stvar jeste stalna dola mi nostimo Allahu Ješanu da primi naša kajanja i potraživanja od njega Subhanu wa ta'ala. I na kraju ovog predavanja izvojio sam dva hadisa dvije predaje kao posticaj nama muslimanima i muslimakama subhanallah da se da čovjek vjernik i vjernica nikada ne gube nadu u Allahov oprost ima muslim bježi prelijepu predaju od Ebu Reri se prenosi da mu sallam smiluje da je Allah poslanik ali salam prenio od svog gospodara Allaha Đelešanu. To je hadis kuci. Sljedeći. Kada Allah Đelešanu mu čovjek učini grijeh i kaže zamoli Allah Allah u noj oprosti. Kada Allah Đelešanu čovjek učini grijeh i zamoli Allah u noj oprosti mi. Allah. A uzvišeni Allah tada kaže Moj rob počini grije i sjeti se da ima svog gospodara koji prašta i kažnjava zbog grijeha. A zatim kaže čovjek se ponovno vrati, počini isti grije i zamoli gospodara, gospodaru oprosti mi, oprosti mi grije. Uzvišeni Allah kaže tada Moj rob počini grije pa spozna da ima svog gospodara, koji kažnjava zbog grijeha. A zatim čovjek ponovo se vrati i počini grijeh i zamoli gospodaru oprosti mi moj grijeh. Subhanallah. Gledajte našeg gospodara. Učiniš nekom je nepravdu, brat bratu muslimanu, ona neć da te gleda više. Nema šansi na stop priča. Ma nemoj, biži kad je od mene. Loša usta, bježi ka ne, neće ti kore ne klanjati, ba, bježi. Gleda po džami gdje je onaj njegov, ne, to me ja ponavljam, neprijatelj. Da nestane pored njega, da nas Allah sačuva toga. Gledajte gospodara Allaha Đelšanu. Čovjek se ponovo vrati grijehu. Počini grijeh i zamoli gospodaru, oprosti mi moje grijehe tada mu gospodar kaže tada Allah kaže moj rob počini grijeh i sjeci se da ima gospodara koji prašta i kažnjava zbog grijeha radi šta hoćeš oprostio sam ti kalješ se meni radi šta hoćeš oprostio sam ti to je nada nadno vjernik ima i strah i vjernica Ali ovo je nada i posticaj i sama tema ovog predavanja jeste takva da postaknemo jedne druge da se kajemo. I drugi hadis i završemo jeli, ovo predavanje jeste hadis koji također bilježe ima muslim. Hadis je prelijep. I tražio bih od vas da se stavite na položaj ovog čovjeka koji će Allah Ješanu spomenuti kroz ovaj hadis. Allahu poslanik ali sam nam je rekao Allah Đelešanu se više obraduje pokajanju svoga roba vjernika nego čovjek u pustoj, neplodnoj i sušnoj zemlji koji sa sobom vodi jalicu, na ko, a njegova hrana i piće je na njoj. A zatim u takoj zemlji čovjek je zaspao, kada je poslanik Ali Sanam. Znači, sada ti stavi u svoj njegov položaj, zaspao ste. Čovjek je, nakon što je se probudio, vidio da mu nema jahalice. A nema jahalice, nema ni vode, ni pića. Nema života, pustinja, neplodna, sušna. A zatim je tražio je sve dok nije ožednio. A potom je rekao, vrat se na staro mjesto na kojem sam bio, i spavaću sve dok ne umrem. Znači, već je bio pred smrt. Vidio je da ne može više hodati, vratio sam to isto mjesto gdje je izgubio svoju jahalicu i čekao je na neka smrt. Stavio je svoju glavu na svoju nadnaticu da umre. U jednom trenutku je se probudio. Vidio je uzase svoju jahalicu na kojoj su bila njegova, njegova hrana i pićenje. I kada je Allah poslanik ali salam, Allah je rečano se više obraduje pokajanju svoga roba vjernika, nego čovjek koji pronađe svoju jahlicu i obskrbu. Zbahala. Allahov robe, hožda obraduješ gospodara svoga. Povećaj riječi Allahu moj, kajem ti se molim Allah i Rešanu svi njegovim imenima i svojstvima da pomori umjeta Allahu Rasula Muhammeda sallahu sallam da nam podari svoju milost, svoj oprost ama da budemo u džennetu sa poslanicima, verovijesticima, šehidima, iskrenim njegovim robovima, da budemo u džennetu sa Muhammedom sallallahu sallam, da budemo u džennetu sa Ubekrom, Omerom, Othmanom, Alijom i svim osnovim sahajima i sredo posali. Ima se mnogo pričati. Zamislite, Allah ti podariju, brate i sestro, ušao si u džennet, pa te Allah zbog dobra uzigao na stepen tih ljudi. Pa vidiš Musa ali sa nama. I sa njim počeš razgovarati kako mu je gospodar dao mu džizu obični štap gdje se mora spolucilo otvorilo gdje je izbavio Benu Israil narod od faraona njegove vojske to su doživljaju to je ljepota dženecka brate i sestre da vas Allah nagradi svakim dobrom što se došli i da ovo bude dogasno za nas, a ne protiv nas. Assalamu alaikum. Hvala Đališana, nagradi naše brata. Daju Ar Arif Oruća. A da, inša Allah, ovo nam upiše jeli, na vagu dobrih dijela, inša Allah, i ovo kao što reče brat, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. U nadi, jeli, da su se zaista naša srca jeli, strahom ispunila, da su se smekšala ako ništa više, evo pozivam vas sve za temu ovu, inša Allah, da primimo, inša Allah, iskreno se pokajemo, Allahu Đalešanuhu. I meni ostaje na kraju samo da vas poselam i zaželim dobrodošlicu na sljedeće druženje naša. Pa budu, ehlan, assalam, assalamu alaikum. شهيدا مطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيدا مطواه الثرى وحيدا فريدا أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا تحولي عند ربي بعثت خلقا جديدا فاصنع اليوم من شموع راحي يبعث النور في جبين الصباح يبعث النور في جبين الصباح وادمي راية الشهادات تعلو قد أظلت سماءنا وشاحي وادمي راية الشهادات تعلو قد أضلت سماءنا بوشاحي سوف يطوي الطغاة في كل ساحي سما النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي سروح المعالي قد سما النسر فوق شم الجبال ومضى البغي في الظلام تمادى واجه البغي فوق حد النصال وإذا البغي فوق حد النصال